ԱՄՆ պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը հերախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, կոչանելով անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը, ընդգծելով, որ Լաչինի միջանցքում հումանիտար ճգնաժամի վտանգը խաթարում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հերանեկարները։ Այս հայտարարությանն այսօր արձագանքել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ասելով, որ Ռուսաստանը որպես երակողմ պայմանավորվածությունների եւ երկու տարի առաջ ստորագրված փաստաթղթերի կողմերից մեկը շարունակում է կատարել իր պարտավորությունները տքնաջան ու բարդ աշխատանք տանելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ։ Արցախի շուրջ ձևավորված իրավիճակը քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը համարում է տարածաշրջանում աշխարհակաղակական խաղի կարևորագույն տար եւ ամենևին պատահական չի համարում արևմուտքի ակտիվությունը աշխարհակաղակական սակարկությունների ներկապուլում։ Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը հնարավորություն է ստեղծել ներգրավվելու մի գործընթացում, որից տևական ժամանակ նաեւ սեփական կամքով հեռացել էր։ Դա ամենևին ըստ քաղաքագետի չի խոսում ԱՄՆ հումանիստական դիրքորոշման մասին, այլ առնչվում է Վաշինգտոնի աշխարհակաղակական շահերին։ Եթե հարցին մոտենանք շահերի մրցակցության ու առևտրի դիրքերից, իրենց համար բլոկադան հարմար առիթ է մտնելու process-ի մեջ սեփական շահերից ելնող որոշակի ձեռբերումներ ունենալ՝ ի հաշիվ իհարկե ռուսական կողմ։ Ադրբեջանի կոշտ դիրքորոշումը ամենևին անհիմն չի։ Ինչու՞, որովհետև Ադրբեջանը այն պետությունն է, ով ունի գազային որոշակի ռեսուրսներ եւ ունի ենթակառուցվածքներ, որոնց միջոցով հավաքական արևմուտք կոչվածին ռուսական գազից այսպես կոչված այլընտրանքային մատակարարումների հնարավորություն է տալիս։ Արցախի խնդիրը հավելյալ հնարավորություն է process-ի մեջ մտնել եւ փորձելով քննադատողական կոնտեքստ ապահովել ռուսական խաղապահների կամ ռուսական էլեմենտի ոչ անհրաժեշտ չափով արդյունավետ գործունեության մասով փորձել նրանց ապար լեգիտիմացնել այն հերանեկարը, որ միգուցե մինչև 5 տարի, մինչև նրանց մանդատի լրանալը, նրանք նաև կարող են ռեգիոնից դուրս գտնվել։ Եվրախորհրդարանականների հայտարարությունները, Ֆրանսիայի նախագահի ձևակերպումներն ու գնահատականները ըստ Ալեն Ղևոնդյանի առավելապես տեղավորվում են սիմվոլիկ քաղաքականության մեջ։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը Ֆրանսիայի աշխուժությունը պայմանավորում է այլ մոտիվներով։ Փարիզն առանցքային խնդիրը տեսնում է Թուրքիայի դիրքերի ուժեղացման մեջ։ Եվ ոչ միայն Կովկասի ուղությամբ, այլ նաև դրա հնարավոր ազդեցությունը արդեն կենտրոնասիական ուղությամբ, որը ֆրանսիական քաղաքականության համեմատաբար նոր հետաքրքրական ուղություններից մեկն է մի շարք պատճառներով, այդ թվում ռեսուրսային։ Մյուս կողմից մերձավոր արևելյան ուղղությամբ, որն արդեն ֆրանսիական քաղաքականության ավանդական ուղություններից մեկն է, եւ Թուրքիայի Կովկասում ամրանալը անշուշտ նաեւ բերելու է այդ ուղություններով նրա մրցունակության բարձրացման։ Այստեղ արդեն առաջանում են Ֆրանսիայի մոտիվները թույլ չտալ, որպեսզի Թուրքիան Կովկասում ել ավելի ամրացնի իր դիրքերը, Իսկ առհասարակ արևմուտքի ակտիվության պայմանական մեկնարկը տարածաշրջանում Բադալյանը համարում է 2022 թվականի հուլիսին Իրանում տեղի ունեցած Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան երակողմ վեհաժողովը, ինչին զուգահեռ նկատվեց ԱՄՆ անմիջական ակտիվությունը։ Հավաքական արևմուտք կոչվածի միասնական քաղաքականություն գոյություն չունի եւ նրանում դիտարկվող երկրների շահերն ու խնդիրները իրականում տարբեր են։ Միացյալ Նահանգների պարագայում ես կարծում եմ խնդիրը Վաշինգտոնը ձևակերպել է առավել քան հստակ եւ հայտարարել, որ իրեն մտահոգում է ռուս-իրանական մերձեցումը եւ հնարավոր ամեն քայլ ձեռնարկելու են այդ մերձեցումը ցույց տալու համար։ Եվ նույն ժամանակ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը եւ փաստացի միջուկային սպառազինության հարցը այսօր դարձել է առանցքային հարցերից մեկը։ Նահանգները հայտարարել է, որ միջուկային գործարքի վերականգնումը իր համար այլևս առաջնահերթություն չէ։ Իսրայել Իսրայելի հետ քննարկում են հնարավոր քայլեր Իրանի այդ հերանեկարի դեմ։ Իսրայելում կառավարությունը վերադարձել Նաթանյահուն, որը Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում ամենակոշտ գործողություններով այն կասեցնելու կողմնակից է, եւ այս process-ները բնականաբար իրենց ազդեցությունն են թողնում նաեւ Կովկասում գործողությունների վրա։ Արևմուտքը մեր տարածաշրջանում 3 պետության տեսքով է խաղում։ Ալեն Ղևոդյանը նույնպես կարծում է, որ դրանց քաղաքականությունն ու խնդիրները նույնը չեն։ Կարևորը այստեղ Թուրքիայի գործոնը, երկիր, որը կարողանում է մի կողմից իր շահերի շրջանակում գործընկերություն անել Ռուսաստանի հետ, մյուս կողմից արևմտյան շահերի պրիզմայի ներքո իր որոշակի process-ների մասնակցությունը կարողանում է վաճառել արևմուտքին։ Ֆրանսիան համեմատաբար ինքնուրույնություն է ցուցաբերում, խնդիր դնելով բավարարել սեփական քաղաքական ամբիցիաները։ Ամերիկա-բրիտանական բևեռը խնդիր ունի տարածաշրջանից ռուսական գործոնը դուրս մղել, ինչը ըստ նրա կարող է նոր աղետ բերել ինչպես Արցախին, այնպես էլ Հայաստանին աշխարհակահաղական խաղը շատ կոշտ քաղի կանոններով իրողություն դառնում, առնվազն ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ Սիրիայում եւ շատ այլ հատվածներում աշխարհի կենտրոնների մենք ունենք սրված շատ ընդգծված մրցակցություն։ Հետևաբար Արցախը եւ Հայաստանը այդ տեսանկյունից կարող են դառնալ այդ մրցակցության հերթական հանգրվանները։ Ուզենք թե ոչ ռուսական շահերի բնույթը հարավային Կովկասում փոխվել է։ Եթե նախկինում Ռուսաստանի դերը դոմինանտ էր, ապա գլոբալ աշխարհակաղակական փոփոխությունները, հատկապես 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո, ստեղծել են այնպիսի պայմաններ, որ Թուրքիան փաստացիորեն ներգրավված է հարավային Կովկասի ներսում ընթացող գործընթացներին ռուսական քաղաքականությունը այլևս մեն իշխան չէ։ Վերջիվերջո պետք է արձանագրել նաև, որ այսօր կա գլոբալ հակադրություն, երբ որ հավաքական արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ է, իսկ այդ տեսանկյունից Ռուսաստանը բավական խնդրահարույց եւ նոր մարտահրավերներին համարժեք արձագանքելու խնդիրների արժեվ է ծառացած։ Հենց այդ տեսանկյունից սխալ չեն այն փորձագետները, ովքեր նշում են, որ ռուսները Ուկրաինայում Ուկրաինայի ճահիճի մեջ էս մի քանի ամսա մեջ խրվելով փորձում են իրենց ռազմավարական կարևորության այդ խնդիրները այդ արևելյան Եվրոպայի հատվածում լուծել։ Դրա համար Ալիևը Թուրքիան հարավային հատվածում էականորեն ակտիված է։ Տարածաշրջանի ռուսական ընկալումը Ալեն Ղևոնդյանի խոսքով պետք է դիտարկել ոչ թե հայ-ռուսական կամ ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունների կոնտեքստում, այլ ռեգիոնալ, անհատապես Հայաստանը եւ անհատապես Ադրբեջանը ռուսական շահերի տեսանկյունից անհրաժեշտ, բայց բավարար չեն հերահար նպատակները կյանքի կոչելու համար։ Լաչինի միջանցքը հայտնվել է շահերի բախման կենտրոնում եւ միջտարածաշրջանային խոշոր խաղացողները սակարկությամբ են զբաղված 120 000 մարդ շարունակում է մնալ պատանդի կարգավիճակում։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվ թվական